Euskal Irrateak eta Antxeta Irratiko entzule guztioi. Hortzeguna da, urriaren emeretzia eta Nafarroko asteko Alpisten errepasoa ginen dugu, Urrengo ordubetean antxetatik Nafarroa saio berri honetan. Albisten errepaso azkain, odei sagardiarekin izanen gara gaur, bera lesakako tantirumairu ikastolako gurasoa da, eta baita aurtengo berrogeita margarren urte urreneko ospakizunen lantaleko kidea izan ere aipatu bezala. Ikastolak aurten berrogeita margarren ikasturtea ospatuko du, eta horren arira larun bat honetan ospakizun bat antolatu du. E, denetatik, ba, lehena, izanen dena. Gainera, kultu kultur itzorduak aipatuko ditugu eta bukatzeko bakirolean ere zenbait itzordu kontuan izanen ditugu. Beraz, hori guztia kontuan izanik eman egun hasieran gaurko saioari. Hala ere, kantu batekin hasiko gara, izaro abeslariaren kantu batekin zehazki. urte zaitez Baina inbeste itzekin jaztakizun horre zaren Etorrita esango dizut nola itzultzen den Hizkuntza bakar batean ea ondu lertzen den Elburua garbi gorrotatzea alden Dakidanetan esango dizu nola ez Asi berri isilik geratu zen Irainetan igerian ala beharrez Baina ez dizut bultatuko bat bera ere ez ulertzea beste zerbait da bide batez Urteak pasa ditut zuri begira erakin zenidan krisiaren arira Nera besortzaile baten lehen aletuz eta jorratuz. Baserri eta arrantza munduan dabiltzan gazteak sakonki ezagutzeko emankizuna. Lehen sektoreko etorkizunaren bizimodua, proiektuak eta ametsak aletu eta jorratu egingo ditugu. Larun batero, antxeta irratian, arratsaldeko ordubietatik iruetara bitartean. Ba, albisten errepasoarekin segituko dugu orain, Nazaroko hauteskundetarako zerrendak aurkezteko EPEA urriaren hogeita iruan bukatuko baita. Joan den maiatzaren hogeita zortziko hauteskundetan zerrendarik aurkeztu etzen udalerrietan eta kontzejoetan, bigarren aukera izanen dute azaroaren hogeita seian, legearen arabera. Lehenbiziko deialdean hautagairik aurkezten ez bada, sei hilabeteren buruan hauteskundeak errepikatu behar dituzte, eta hori izanen da, Nafarroan hogeita mezortzi udalerritako kasu horietatik bortz eskualdekoak dira. Arantza areso eratxun urroz eta zubieta. Eguera berean dauden arbarteko kontze joan ere. Arantzan, aresun eta zubietan zazpi autagai aukeratzea tokatzen zaieta eratsunen eta urrozen bortz. Berreunda berrogeita mar biztale baino gutiago dituzten udalerrietan zerrenda irekiak izaten dira, hau da botoak autagai bakoitzaretzat izaten dira, ez gainerauketan bezala taldeentzat. Eta zehazki urrozko eta eratsungo kasuan eunda bat eta berreunda berrogeita mar biztale izan da, boto emaile bakoitzak gehienez ere bortz autagairi eman diezaioke boto autagai bakoitzak dituen botoak zenbatzen dituzte, eta boto gehien biltzen dituzten bortz ordezka ordezkariak hautatzen dituzte udal ordezkari. Boto kopuruan berdinketa izaten baldin bada, Zozketa bidez erabakitzen dute. Narbarteko kontzejoan bertzale, batzarreko lehendakaria eta lau bokal hautatu behar dituzte. Irailaren hogeita bortzean jakinarazi zuen Espainiako gobernuak hauteskunde partzialen eguna zein den eta geroztik hainbat xetasun argitaratu dituzte. Zerrendak aurkezteko epea dibidez, urriaren emezortzian zabaldu zen eta urriaren hogeita irura arte izanen da aukera. Biegun berandu agoilaren hogeita bortzean aurkeztutako hautagaitzak argitaratuko dituzte, hogeita marrean hautagaiak aldarrikatuko dituzte, eta hogeita amaikan aldarrikatutako hautagaitzak argitaratuko dituzte. Kasu honetan ez hauteskunde maien zozketarik eginen, baina maiko kidei urriaren hogeita zortzitik maiatzaren laura bitarteko epean berriz egin beharko diete jakinarazpena. Hauteskunde kanpaina zaroaren amaikan hasiko da, eta zaroaren hogeita laura arte luzatu. Eta hauteskunde egunean, goizeko zortzietatik, zortzi terdietara maiako satu, eta bederatzietatik arratsaldeko zortzietara zabalduko dituzte haute txontziak. Udal batzak berriz abenduaren amaseian osatuko dituzte. Hauteskundetan zerrenda bakarra aurkezten bada, horrek ez du erra nahi ziurra alkatetza lortuko duenik, legearen arabera botoen euneko bortz baino gutxiago lortzen duen alderdiak edo taldeak ezin du alkatetza lortu ala ere. Herritarren taldeak aurkeztu izan direnetan aixe gainditu izan dute gutieneko kopuru hau. Bigarren deialdean ere zerrendarik aurkezten ez bada, Nafarroko gobernuak udeak eta batzorde osatuko du. legeak dio, bai udalerrien kasuan, bai kontzejoen kasuan ere, toki erakundearen funtzionamendu normala albidetzeko, Nafarroko gobernuak eta batzorde horretako kideak izenatu behar dituela. Bertzaldeen gazteen hezkuntza afektibo sexualei buruzko beharrak ezagutzeko ikerketa abiatu dute. Gazteek dituzten hezkuntza afektibo sexualaren inguruko beharrak ezagutzeko ikerketa bat abiatu du Nafarroko Berdintasunerako Institutuak eta Baztango eta Bortzirietan Berdintasun zerbitzuek ikerketa horretan parte hartzeko dei egin diete Baztango Malerrekako eta bortziretako gazteei. Azken hilabetetan gazten pornografi kontsumoa eta sexu erasoak areagotu izanak kezka sortu duela oroitara jakinarazi du, bazango eta bortziretako berdintasun zerbitzuek eta horren arira, alarma soziala piztu duten ikerketa ugari argitaratu dituztela dirazi duten. Ikerketa horietan agerian gelditu dira fenomeno sozial komplexu batzuk, ala nola seksismoa, indarkeria edo gabezia afektiboak. Hain zuzen horri erantzunez, Nafarroko berdintasunerako institutuak gazten hezkuntza afektibo sexualerako beharrak ezagutu nahi ditu, eta esparru horretan lan egiteko politika publikoak finkatu. Horretarako, amasei eta hogeita bederatzi urte bitarteko gazteekin, ez taldeak antolatzeari ekin dio Nafarroan eta paztango eta bortzirietako berdintasun zerbitzuak, ikerketa horretan laguntzeko asmoz, ez taldetan parte hartzeko pres dauden gazten bila hasi dira. Parte hartu nahi duten eta informazio gehiago nahi duten gazteek, berdintasuna abildua bortziriak berd.eus elbidera idatz dezakete. Nafarroko gobernuak, irumila, irureon, barkatu, irureon, bortz mila, euroko laguntzak eman dizkie tokiko entitatei eta taldei emakumeen eta gizonen arteko berdintasun proiektuak sustatzeko eta eskualdeko entitateek ere diru laguntzak hartuko dituzte. Bortziretako berdintasun zerbitzuak 12.000 eun da berrogeita mar, koma irurogeita bi euroko diru hartuko du, baztango ba, udaleko berdintasun zerbitzuak berriz amalau mila bederatzireun da berrogeita bederatzi, koma irurogeita bederatzi euro, eta azkenik leitzaldeko eta ultzamako berdintasun zerbitzuak amabortz mila euroko diru hartuko du. Baztango udalak uko egin dio arxuriko bidea moldatzeko proiektuari. Pasaden astearte goizean egindako ezoikosoko bilkuran, EH Bildu eta Baztango Independenteak taldetako autetxiek emandako sei botoi esker onartu du udalak proiektua ez egitea. Talde bakoitzeko zinegotzi bana, falta baitzen saioan. Ez da inor mozioaren kontragartu eta bortza abstentzio izan dira, zurekin baztan, UPN, eta gero aibaiko zinegotzienak. Hortaz, 2008an geroa baik erdietxitako berrogeita bortz mila euroko diru laguntza izendunari uko egin eta parapente eta delta egalekin ibiltzen direnak salto egiteko puntura errazago aliagatzeko arxurian proiektatutako bide moldaketarik ez da eginen. Udalaren erabakia ikusita, sarako eta zugarra mordiko herritarrek larun bat honetarako deitua zuten manifestazioa bertan bera ere erabaki dute. ikertu nahien mugaz gaindiko topaketa hortzira honetan egin jonte bastanen. Jardunaldiak egun guziko egitaragoa izanen du eta landa ere garapenari buruz arituko dira bertan. Bazango dalak koordinatua ikertu nahien mugaz gaindiko proiektua abiatu zen. Iaz, NUP, Estia, EHU eta lesatelier de juga benni gerakundekin batera. Elburua, Euroeskualdean, Akitania Berrian, Nafarroan eta Euskadin, gaur egun landa ere dituen arazo, behar eta erronkei aurre egitea da, eta horretarako mugazgaindiko ikerlarien sare bat sortu nahi duten. Baztango landa ere muan murgiltzeko beraz, topak eta ginen dute bihar hilaren hogeian, egun osoko egitaragoa izanen du. Goezeko bederatzi terdietan arrera ekitaldea izanen da, eta amar terdietan paseo kolektibo eginen dute, landaremuko eragilengana hurbiltzeko bertze modu batera entzun eta pentsatzeko asmo. Eguerdiko ordu bat terdietan bazkaria izanen dute eta eguerdiko ordu biterdietan berriz ikerketa metodologikoen gaitasunari buruzko debate izanen da eta bertan goizan e, ikusitakoari buruz hausnartuko dute. Azken ikarratxaleko bortzetan itxiera emanen diote, ba bihar ospatuko den jardunaldi honi. Malerrekan aliz, sumilako ariztigain estatu mailako kanpin onenen artean izendatu dute, Espainiako kanpin federazioak, azaroaren amaseian eman, emanen dituen sarietako finalista da naturringuruneko kanpin honenen kategorian. Espainiako Kampin Federazioak urtero ematen dituen sarietako baterako izendatu dute sumilako ariztigain kanpina zehazki. Naturinguruneko kanpin onenaren kategorian finalista da. Azaroaren amaseian emanen dituzte sariak. Guztira Espainiar Estatu osoko bederatzireun kanpin baino gehiago daude federazioan Eta horietatik hogeita zazpi zenatu dituzte azaroaren haaseian emanen dituzten sarietarako finalista hainbat kategoria desberdinetan. Nafarroko bertze bikanpin ere finalista dira, Aliozko aritzaleko familiarako kanpin onenaren kategorian eta txarreko kanpina ostatu originalenaren kategorian. Naturinguruneko kanpin onenaren finalista, Sumilako ari kanpinarekin batera, Zumaia, Amaido eta Rinlo Kosta kanpinak daude. Jamento.com Eta bortzirietara pasatuta, baino eskualde osoko ikuspegiarekin, ba, ipatu behar dugun mila eta laro gehi euroko gutieneko pentsuak eskatuz, sinadurak piltzen, hasi direla, bazan bidea pentsodunak. Ikasturte honetako bigarren elkarretaratze egin zuten pasaden astelenean beran bazanbidasoko pentsodunen mugimenduko kideek, hogeita mezortzi lagun bildu ziren eta bertzeak bertze Nafarroan mila euroko gutieneko pentsoen alde martxan den herri ekimenarekin bateginez sinadurak biltzen hasi ziren. Horrez gain, azararen amaikako manifestazioan eta azararen hogeita marreko greba feministan parte hartzeko deia egin zuten. Orain dela bortz urte hasi ziren baztan bidasoko pentsodunen mugimenduko kideak elkarretaratzeak eginez, astelenean oroitarazi zuten bezala pentsodun guztientzako sistema publiko eta duina eskatuz, mila eta laro euroko gutieneko pentsoa orain pankartaren gibeleko aldean izan ere. Nafarroan berrogeita mar mila lagun baino gehiagok mila eta laro eurotik betiko pentsoa duten eta horietatik euneko irurogeita sei emakumeak dira. Datu horiek kontuan hartuta sinadurak biltzeko herri ekimen aparatu dute martxan Nafarro mailan Eta asteleneko agerraldean pentsounek adierazi zutenez, Nafarroko gobernuari eta parlamentuko talde guztiei, 2008 lauko Nafarroko aurrekontuetan gutieneko pentsioak 1.000 eurora osatzea eskatu dieten. Horrez gain bi mobilizazioen berri ere eman zuten alde batetik azaroaren hamaikan Iruñeko baluartetik abiatuta manifestazio egitekoa da aipatutako aldarrikapenei eutsiz eta bertzetik azaroaren hogeita hamarreko greba feministarekin bat egin dutela azpimarratu zuten. Pentso eskaisak emakumea aurpegia duela aipatu zuten eta pentsoak ordaintzeko tenorean generoaren arteko arrakala nabaria dela. Hala bi itzordu horiei begira, baztan bidasoaldean kanpaina egiteko asmoa dute pentsodunek, alik eta jende gehienak parte jar dezan. Palestinako egoera ere izpide izan zuten astelenean eta gerrako biktima guztiei pentsodunen elkartasuna adierazi izan zieten. Konpomidak elkarrizketarako eta negoziozietarako esparru bat abiatuta etorri behar duela errantzuten eta palestinarrei aske bizitzeko eskubidea aitortu behartzaiela aldarrikatu. Euren askatasuna urratzen duten jazarpenak gaitzesten dituztela ere aldarrikatu zuten. Eta zaroaren hogeita marreko grebaren arira, ba, hain zuzen ere, e, egun horretako greba feminista antolatzeko itzordua izanen dute bihar zaintza eskubide kolektiboaren alde, mugimendu feminista greba feminista orokorra ginen du, zaroaren hogeita marrean, eta greba antolatzeko lanean ari dira, tartean, e, beran ere, beraz. E, hortzira lonetan, urriaren hogeian, bilera mistoa ginen dute beralandetan, arratsaldeko zazpiter dietan. gmail.com. Bertzale, bortzirietako ondakinen mankomunitateak materia organikoa bilduko duen kamioi berria erosi du, mankomunitate osoko materia organikoa biltzeaz gain, errefuxaren zirkuitu bat ere eginen du kamioi honek. Kamioi berriak orain arte erabili izan dena ordezkatuko du, ezaugarri bere txuetakoa baina azkeneko hau mantentzen segituko da bilketa puntualetarako edo matxurak gertatzen direnean ordezkapenak egiteko. Bortzirietako ondakinen mankomunitateak gurpil edukiontziak biltzeko emezortzi metro kubikoko edukiera duen atzeko kargako kamioi berri berria erosi du. Ibilgailu hori batez ere astelen asteazken eta urtziraletan egiten den materia organikoaren gaikako bilketan erabiliko da. Alere, errefusabiltzeko zirkuitu bat ere ginen du, batez ere, arantzan, igantzin, etxalarren eta bortziretako baserri auzoetan. Kamioi berriak eundala erogita amabi mila, zortzire eunda irurogeita seikoma emezortzi euroko kostua izan du, eta komunitateak hainbat dirulaguntza eskatu ditu. Alere, dirulaguntza horiek, kamioiak materia organikoa biltzeko eginen duen lanari baino etzaizkio aplikatzen. Kalkuluen arabera, lan hori egindako denbora osoaren euneko irurogeita bat koma irurogeita bortz izanen da. Gaur egun ezago inolako dirulaguntzarik gehien kutsatzen duten nahastutako ondakinak biltzeko beraz. Ingurumeneko ez gain, bereizteko eta birziklatzeko arrazoi ekonomikoak ere badaude. Azkenik, bi diru laguntza lortu dira, 2008 biko Nafarroko ondakinen funtsaren diru laguntza, urte honitzeko etxukoen fluxua, laro geita irumila, amaika koma berrogei eurokoa, eta trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioaren miter funtsak enpresa publikoetan ondakinak udeatzeko diru laguntza. Berrogeita bi mila, berreunda berrogeita amabi, e, eh, berreunda berrogeita emezortzi dibarkatu, koma berrogeita amasei euro. Urtero bezala gainera, ba, bortzire eta kondakinen man komunitateak 2008-lauko egutegia prestatzen ari da, eskualdeko etxe guztietan banatuko dena. Egutegia polita eta erakargarria izateko, urtero inguruko jendeak uzten dituen bortziretako irudiak jartzen dituzte. Irudien formatua horizontala izanen da, hogeita amairu bider hogeita lau zentimetroko neurria izanen du, eta bortziretakoak izanen dira lekoa identifikatz, identifikatuta egon beharko da paisaiak, natura txokopolitak, jaiak oiturak eta abar izan daitezke, eta pertsonak agartzen badira, ba, horien baimen aurkeztu beharko da irudiak argitaratzeko. Interesatuek, euren argazkiak bidali alizanen dituzte teknikaria, abildua bhm.eus elbide elektronikora, edo man komunitatearen bulegoetan aurkeztu, etxalarren goizeko sortzietatik arratsaldeko iruetara. Irudiak aurkezteko epea, urriaren hogeita amaikan bukatuko da. Eta azken ekitzordu bat aipatuko dugu lurraren eguna izanen baita igande honetan beran egun berezi izaten da lurraren eguna beratarrentzat eta herritarrez gain haunitz izaten dira kanpotik bertaratzen direnak. Ogita mabortz garren aldi zantolatu dute aurten ere gure txoko elkarteak eta berako kultur batzordeak eta igandeko ekitaliez gain asteburu osan osoan izanen da zer egin eta zer ikusi. Ogeita mabortz garren edizioa beteko du aurten lurraren egunak igande honetan. Urtero bezala eskulangileak, helikadura postuak eta paraz argazkiak izanen dira protagonista. Koizeko amarretan hasiko da zoka, orduan irekiko baitituzte postuak eta baita olakoren erakusketa ere. Ordu horretatik aintzinera, merkatu plazan egonen dira ikusgarri barazki eta baserriko produktuak. Horretarako barazkia, koizeko sortziak eta bederatziak bitartean eraman beharko dira, Ricardo Barojara. Horrez gain, ahamaiketan hasita, eskolan, bortziretako geita ma bortzgarren gaznaleiak eta ginen dute, eta eguerdian hasita, berro, e, eh, ogeita laugarren barkatu sagardo lehiaketa. Parte hartzeko bortzietako ekoizle izan behar da eta hamarrak baino lehen aurkeztu beharko dira produktuak. Musika izanen da eguneko bertze protagonista, goezeko amarritan altzateko plazako holtzan, txala partariak eta ira trikitilariak ariko dira, eta ondotik karrikazkarrika musika eskolako txistulariak talde instrumentala, baita berako banda ere. Arratxaldean izanen du segida goizeko, parkatu arratxaldeko bortzetan, Ekin ezapiain, Julen Zelaieta eta Patxi Castillo bertxolariak zuzendutako sari banak eta izanen dute, arratsaldeko seietan otxanda bandarekin musikoak izanen dira, eta zazpietan erromeria bide batez taldearekin egun osoan gainera, taloak eta jaki eta edari dastatzeak eginen dituzte. Larun batean ere zer egin eta ikusi izanen da, lizuneagako igoeraren eh, berrogeita bigarren edizia eginen dute, eh, adibidez, arratsaldez. Arratxaleko iru terdietan jikien txanda izanen da eta bortzetan hasiko da helduen lasterketa. Parte hartzalek lau koma bederatzi kilometroko ibilbidea osatu beharko dute, jamotenean hasi eta lizunia gara Izen haman nahi dutenek hiru aukera dituzte esteka baten bitartez, lasterketa intzinetik bos euroren truke, 6 bisei hogeita amar, laro hogeita malau, hogeita mezortzi zemakira idatzi eta edo bertzela, lasterketa egunean berean amar euroren truke. Oiko sari ez gain, denbora hobetzen duten entzako, eunda berrogeita amar euroko saria izanen da. Gizon emakumezkoen kategorian errekorra Shahif txarrek ezarri zuen 2008an amabortz eta berrogeita amabortzeko denbora eginda. Emakumeen kasuan aldiz, 2008 batean ezarri zuen Magida Mayufek emezortzi eta 30 marreko denborarekin. Lasterketaren ondotik, jarratxaleko bortz terdietan hasita, bera kantari hariko da karrikazkarrika, seietan labiaga ikastolako areto nagusean Xabier Erkiziaren zaratak ez du izenik erakusketa irekiko dute, eta orduerdi beranduago, amalaugarren barazki opil lehiak eta ginen dute zazpietan azkenik, xaukena elektrotxarangak girotuko ditu karrikak. berriekin, eh? Zarrak berri. Igandero, igandero, goizeko ameketan, antxeta irratitik, bertxotan eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenen errepasoa eta bertxo zarrak. Zarrak berri, ekin ezapianekin. Bueno, ba, larun bat honetan, urriaren hogeita batean, eh, lesakan, tantiru mairu ikastolaren berrogeita margarren urte urrena ospatuko dute, eta bueno, horren arira, ba, egun guztiko egitaragoa prestatu dute, e, horretarako propio, sortutako lantalde batek, eta bueno, ba, lantalde horretako kide batekin izanen gara gaur, hau dena pixka eta zaltzeko eta ikusteko bueno, ba, ze helbururekin, ze arrazoirekin eta zer prestatu duten egun honetarako. E, gurekin dugu gaur, odei sagardia, ba, ikastolako guraso eta erran dugun bezala, ba, lantalde hontako kidea, ez? Zer moduz, e, odei, kaixo? Kaixo, erratxaldean, ongi, urduri pixka bat eta gogoz larun baterako. Mhm bueno, bi egun bakarrik falta dira egun hori ospatzeko eta pentsatze dut ba, e, horrelako ekitaldeak eta egunak prestatzen direnean ere azken momentuko gauzak beti badaudela prestatzeko eta horretan egonen zaretela, ez, egun hauetan. Bai, egiarran ja, hilabete batzuk badaramatzago hau dena antolatzen, baina bai, aste hau ja, da, bileraz betetako horrela astetxoa, bazken ba, gauzak, badena preste goteko, larun batari begira. Bueno, aipatu dugu, eh, ikasturte honetan, tantiru mairu ikastolak berrogeita amargarren urte urrena beteko duela, eta bueno, alde batetik ba, hori ospatu nahi zen utela, hainbat ekitaldirekin, eta horietako lehena, ba, larun bat honetan, urriaren hogeita batean izanen da, e, bueno, ba, zaldu pixkat, zer duzuen e, prestatua ba, egun horretarako? Bai, bueno, alde batetik, e, zukeran duzun bezala, aurten tantiru mairu ikastolak berrogeita margarren ikasturtea eh, hasi du. Ja, iraian hasi dugun hau, berrogeita marrena dugu, berrogeita margarrena, eta orduan urte osoan zehar nahi ditugu zenbait mm, edo egin. Eta, bueno, hiru izanen dire horrela nagusiki, eta lehenbizkoa izanen da larun bat honetan. Baina, bueno, guk, eh, bueno, gure 2008an egin genuen Nafarroin ezen, gure eh, leloarekin segituz, bikin batin izan zen ura, ba, guk gauzak binaka <laughs> egitea gustoko dugu, eta probistu nahi dugu, ba, bueno, Nafarroin ezura egin genuenean, eh, gure helburua zen, helburu nagusia zen, e, ikastola berria eraikitzea, otxogorrienea eraikina, ja nahiko txiki gelditu zitzaigun, eta espazio berriak behar genitun, eta orduan, bueno, ba, egin genuen e, oinezura, pixkot ba, dirua lortzeko, eh auzolan horren handi horren bidez, ikastola berria altxatzeko. E, urteak pasa dira geroztik, eta bueno, poliki poliki azkenean lortu genuen altxatzea, iazko ikasturtean ja hasi ziren e, aurrezkuntzako ikasleak e, bertan, jangela ere bertan dago, baina oraindik ez dugu inauguratu. Oraindik falta zaigu ba herriari aurkeztea eta etorri nahi duen e, guztientzat ba ateak zabaltzea eta iraustea pixkot ez bakarrik eraikin bera, aitz politia dela, pixkote probestu nahi dugu ba, gure proiektua aurkezteko eta nola ba, bueno, ikastolan nola bizi dugun nola bizi garen eta bueno, zen gauza egiten ditugun. Orduan, eurriaren hogeita batean bi gauzak e, eginen ditugu. Alde batetik, ikastola berria inauguratu eta irautzi eta bisita batxo bat, eta bide batez ja, e, berrogeita margarren ikasturte hurreneko lehenbiziko e, bestatxoa edo. Horixe. Mhm. Ederki, bueno, ba, horrekin hasiko duzu eguna, gainera e, uste dut, e, bueno, izena ere jarri duzula, aipatu duzu ez, e, intxaurrenea, izena? Hori bai, otxo gorrienea da orain artekoa, gure etxe gorria, eta orain e, altxatu berri dugun hau, intxaurrenea da, bai, e, iazko ikasturtean, e, ikasleek e, eurek proposatu zituzten zenbait izen, eta gero ireki zen, ba, bai, guraso, bazkide, familia, langilei, Ba, denek bozka eman genezan, ba, denen hartin e, ba, izena paratzeko. Intxaurrenea izan da, egiarran, bueno, haitz simbolikoa da guretzat intxaurra, hor daukagu orain bi ikastolen artean e, intxaurrondoa, eta egiarran, ba, bueno, ba, izen horrek badu bere, bere nortasuna eta bere xarma. Mm-hmm. Mhm bueno, denek kelkarrekin erabaki zenuten izen hau eta eguna ere ba, horrela prestatu duzu ez, e, erran dugu ba, lantalde bat osatu zenutela e, hortarako, e, lehenbiziko ospakizun hau e, prestatzeko, eta ez bakarrik ba, lan osoa ez dakitik astolaren elkartean gain ez gelditzeko, edo bueno, ba, orain guraso zareten horien e, gan gelditzeko, baizik eta bueno, ba, e, kastola, nozbait, ba, e, osatu duten pertsona guzti horiek sartzeko eta nolabait ba, laguntzeko e, bueno, lan horretan, ez? Hori da, bai, e, bueno, roita marrurte urte pasa dira, bai, abudo, baina, bueno, jende unitz pasada, eta, bueno, ba, lan taldetxo bat osatu genuen, e, pixka bat, ba, bueno, bai, irakasle eta zuzendariak mm, daude barrenin, bueno, irakasle bat, zuzendari bat, eta gero, bai, e, batez ere ikasle oi, oiak eta gaur egungo guraso batzuk eh, osatzen dugu. E, bueno, iskota din jendia, eta gero, bueno, egon arren lantalde finko bat, ba, elkartzen garenak jautin behin, ba, bueno, bat e, egun hau eta gero aurrera begira bertze bi egun ere gero aipatuko ditut. Hoiek prestatzeko, naiz eta hor talde bat egon, gero talde hoietatik aparte ere bada jende gehiago, ba, ez dakit, azpitalde edo. Eta, bueno, horretaz gain ere ikastolako batzordea dela, ba, ikastolaren motorra edo, hoiek ere ari dira egun hau antolatzen, orduan azkenin pixkot batzuk hemen hortik, denen artin ari gara ba, ba prestatzen larunteko eguna. Inaugurazio horren ondotik ere, e, gauza gehiago, dituzue pres, e, ekitaldiren bat izanen duzue, bazkaria, bueno, nola joanen da e, inaugurazio eta gero eguna? Hori da, bueno, e, deialdia hasten da e, goizeko amaiketan. Goizeko amaiketatik amabitara izanen da ikastola intxaurrenea bisitatzeko aukera. Egorre, bueno, erra dugu, agian jende unitzea ja ikusi dula, ba, aurrezkuntzako gurasoek batez ere igual tokatu zaielako aurrak bertan eramatea, baina zabaltzen dugu berriro joatea, ze, bueno, bertze gauza batzuk prestatu ditugu ere, soberaz dugu erra nahi, baina, bueno, eh, ez dela bakarrik ikustea, ba, ba nola egin den, ba, bertze gauza batzuk ere probestuko dugu irausteko. Hori amaiketatik amabitara. Amabietan izanen da ekitaldi txobat, ba, bueno, eh, ere ez dugu sobera kontatu nahi, baina bueno, ba, gure estiloan edo ba, bueno, gauza polit batzuk, polit batzuk eh, ikusteko aukera izanen da, eta guk uste dugu ordu erdi, iru ordu laur izanen dela eh, horren iraupena. Eta gero ja hor bukatuko dugu eta biterditan e, eh, lesakako frontoian bazkaria. Bazkaria lasai, e, bueno, badena ospatzeko, bai ja bukatu genuela ikastola e, bueno, ba, eraikitzez eta azkenean muruko minak eta pasa ditugu eta eskertzeko ba, batez ere, ba, Nafarroa oinezen lanean aritu zen bolondrez guziei, gaur egun eta bertze urtetan ere ibili ziren guraso eta laguntzai eta guziei, eta gero, ba, margarren urte horrena ja, ba, ospatzen hasteko. Orduan bazkaria eta gero musika egonen da, ba, nahi, nahi arte. Zemat pertsona aurre ikusten duzu bazkari horretan? Ba, berreunda, berrogeita marrin inguru eh, bai, ja, sa, txartelak saldu dire, berreun eldu, berreun da amar edo, eta berrogeita mapiko aur, irurogei edo, bai, taldeko eskorra elkartuko gara eta konten gaude gearan. Mm -hmm. Ederki, bueno, hau pasatuta, e, itzordu, lehen itzordu hau pasatuta, bertze bizanen dira, e, aipatuzu 2008 lauan, oraindik ere, bueno, ba, berroita margarren ikasturte hau, ez, e, ospatzen segituko duzue, eta hor hemen ere sorpresak egonen direla uste dut, ez, bineo, bueno, ba, zerbait aintzintzen alduzu, ba, datozen ekitaldi, edo, bueno, ba, itzordu horiei begira. Bai, bueno, batez ere, hiru data nagusi jarritugu. Agian gero tartin gogotuko zaigu bertze zerbait egitea, edo igual ikasleen eskutik etorriko zaizkigu bai deiak edo baino printzipioz, jarri genituen hiru data, lehenbizkoa da larun bat hontan eta gero urrengo biak izanen dire, apirilaren amairuan, hor pixko bat batez ere ikasle hoiei begirako mm, topaketa bat, e, bueno, oraindik hori diseinatzen ari gara, pixko hau pasatzen dugunean, baina bueno, nahi dugu jendeak gorde dezan apirilaren amairua, eta batez ere hor, ba, ikasle hoiei e, lotuta. Eta gero azkenik ekainaren hogeita bian, larun bata, izanen da, bueno, guk urtero e, ikastolako ikasturtea bukatu eta urrenko, urrengo larun batin egiten dugu ikastolako besta. Ba, garren mailakoak agurtu eta urtero egiten dugu ikastolan bazkari xume bat, ba, ba, ikasturte horretan ibilitako guraso eta irakasleekin. Etortzen dira ere aspaldiko batzuk, baina bueno, batez ere nahiko txikia izaten da bazkari hori. Mina urtean pentsatu duguna da bazkari hori probestea izateko berrogeita margarren urte urreneko azken ekitaldi haundia bezala. Orduan, bazkari baixumea, baina bueno, ba, jende gehiago eh, gonbidatuko duguna, edo irekia egonen dena, ba, guraso hoi, ikasle hoi, langile hoi, ba, guzi guzi hoiei, eh, baia maiera emateko urte borobil, edo ikasturte eh, haundi honi. Mhm. Berrogeita mar urtez, bo, jende haunitz pasatu izanen da ikastolatik noski, eta bueno, bertze haunitz ere hor bertan segituko dute. E, berrogeita mar urte ospatzea, ba, gauza haundia da, eta bueno, ba, espero dugu gugure partetik ere bueno, ongi astea ospakizun horiek, oraindik ere luzatuko dira, eta larun bat honetako e, itzortu horretan bukatuko, eta bueno, ba, guk ere espero dugu dena ongi ateratzea, eta bueno, ba, ongi pasatzea, eta ongi ospatzea berrogeita ama urte handi horiek. Ba bai, ba mil esker gure partetik aukera haue eh, emateagatik guretzat, bueno, bai, kastolaren proiektua importantea da eh, herrian eta eta aurrela segitzea gustatuko litzai guke, ba bueno, uste dugu e, ba bueno, herriko komunitaterako ba ba garrantzi garrantzia garrantzia handia izan duela urte guzti hauetan eta segituko dula izaten eta eta bueno, ba hoxe ateak irekiak denentzat, etor zaitezkete lasai ederrin bai ekitaldira bakarrik edo azkarira ere, ja uste dut ezin direla sarrerak e, erosi, baina bueno, gero ere ondorengo musikara edo edo bertze antzinago eginen ditugun bi ekitaldietara, ba badena gonbidatuta zaudetela. Eberki, ba eskerrik asko dei. Vale, zuei. paseaba con los labios antxeta irratian, ekin Hortziralero, arratsaleko Hortzira lero, arratxaleko zortzitan pertsona baten magalean jarriko gara eta gertutik, hurbiletik eta sakonki ezagutu al izanen dugu. Magala, ekin ezapia antxeta irratian. Ba kirolari tartea eginen diogu eta hemen aipatu behar digu ba, kautxaren kontrako Europako araudira egokitu beharko dutela eskualdeko belar artifizialeko futbol zelaiek. Belar artifizialeko zelaietan, oikoa den kautxoak entzeko Europako araudira egokitu beharko dute eskualdeko zelaiek ere. Proposamena oraindik ez da ofiziala, baina itxura batean, sortzi urteko epea izanen lukete, zelai horietako osagaietako bat den kautxoa kentzeko. Hemendik sortzi urtera, debekatuko baitute bere erabilera. Belar artifizialeko zelaiek ingurumenean eta gizakiaren osasunean sortzen dituen kaltei aurre egin nahi die Europako batzordeak neurri honekin nonbait, kautxoa ez da biodegradablea eta mikroplastikoetan desegiten da lurrak eta urrazpiko urak kutsatuz. Nafarro osoan, belar artifizialeko berrogeita amar futbol zelai baino gehiago daude horietako lau eskualdean. Elizondoko giltxaurdin eta lesakako mastegin kautxoa erabilia dute eta hori aldatu beharko luke EP horretan. Donezebeko inakindart zelaian ere, kautxoa duten, baina abudo aldatzekotan daudenez, behar bada horregatik ez dira sartu zerrenda horretan, gari urroz, zonezze futboltadeko presidenteak adirazi duenez. Berako matzadan berriki egindako azken egokitzapenetan kautxoa, E, kortxoa barkatu eta kokoa erabili zuten garesteago bazeneren, ba, Europako araudi onta zoartarazi zituzten eta ala egitea erabaki zuten e, aipatu du Angel Pombar gure txokoa elkarteko zuzendaritza batzordeko kideak Leitzako arkizkil eta da eskualdean belar naturalen mantentzen duen zelai bakarra, baina aurrera kirol elkarte eta leitzako dela mugitzen, hasiak dira azken aldean belar artifizialekoa egiteko. Eta bertzale babitzordu ipatuko ditugu lehena balaxo eta pasaka ikastaroa izanen dutela biartik aintzinera beran. Labiaga ikastolako Mikel Altzurik sustatuta laixo eta pasaka jokatzen ikasteko ikastaroa izanen dute beran. Hortziraleten izanen dute ez tegara frontoian sei astez e, arratsaldeko bortzetatik seietara. Amar urte baino gehiago dituztenek egiten alko dute ikastaroa. Hortzirale honetan beraz urriaren hogeian hasiko dira eta lehen bisaioak duan izanen dira probatzeko ondotik ikastaroak hogei euroko presio izanen du, alere, labia ikastolako komunitateko kideek eta bortziretako pilotalkarteko kideek amabortz euro ordaindu beharko dituzte. Eta azkenik lehen aipatu bezala, lizuniagako igueraren e, berrogita bigarren edizioa eginen dute larun bat honetan urriaren ogita batean, lurraren egunaren bezperan hain zuzen ere. Izen amateko epea irekia dago erran dugun bezala basteka baten bitartez edo guatxapez, sei bi sei, hogeita mar, malau, hogeita mezortzi zenbakira idatzita. Egunean bertan ere, egin daitez, daitezke inskripzioak. Inskripzioa eguna baino lehenago egiten dutenek, bortze euro ordaindu barko dituzte eta egunean bertan egiten dutenek amar euro. Gehienez ere, eunda berrogeita amar parte hartzailearen muga ezarri dute. Lasterk eta arratsaldeko bortzetan hasiko da jamotenean eta laukoma bederatzi kilometroko luzera izanen du lizeuneagako gainera arte. Oiko ez gain, denbora hobetzen duten entzat, eunda berrogeita amar euroko saria izanen da. Gizonezkoen kategorian errekorra Shahir Black Charrek ezarri zuen 2008an, amabortzeta berrogeita amabortzeko denbora eginda. Emakumeen kasuan aldiz, 2008 batean ezarri zuen maieda maiufek emezortzita goita marreko denborarekin. Elduen, laster lasterketaren aintzinetik, arratsaldeko irutardietan aurrentzako krosa izanen da. Ez badakizu antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsApp egin dezakezu. 00 iru iru zazpi, berrogeita masei, hogeita bi, larogeita mabost eta hogeita malau. Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotxa. Zure hitza garrantzitsua delako kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi. Antxeta irratiaren elkarrezketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan. Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere. Sare sozialetan ere, hurbilekoa antxetan. Ba, izan da guztia gaurko, zeizaroren bertze kantu batekin utziko zaituzteet orain, eta, bueno, ba, bihar izanen gara berriz ere, bidasoa ibaia zeharkatuz e, saioan, e, guerdiko orduetan, beti bezala. Bitartean, ba, ongi izan eta bihar arte. Kalean, biltzitzu ziren artean. Irrifarre konplize bat hitz joko basati bati Nire izanik ez karteletan Nire izanik ez papeletan Ta esan dezagun argi Ez zarela beste egiten ari Ez esan baietz Ez esan baietz Ez esan baietz Legedi berriak idatziko dituta zaletan Bentsatirak urditzazun ditu Zegia da zure krimenen geriza